Mariana Bottini estis itala harpisto, instruisto, cae componistino. Si estis filino de la novelo Sebastiano Motroni Andriotti cae lia et Eleonora Fleckestein. Si cantis, ludis harpon cae pianon, cae de frua agio ancau estis fecunda componistino de diversai music gendroi, inclusive de musico por salonoi cae sanctai vergoi. Quancam si estas generale conata kiel Mariana Bottini, si usis la inicialoin de sia fraula nomo Mo Mo A por subscribi sia invergoin cae notoin, char multe de sia musico estis scribita antau ol si et sinigis, cae prenis la nomon de sia ezzo, la marchiso Lorenzo Bottini, el stara politica figuro. La plei multain el siei vercoi si componis intre la agioi de dec tri cae du dec. Si studis contrapuncton ce la maestro Domenico Quilici grava musica personetzo en sia nascis urbo Luca, cae la unua directoro de la nova cortega capello de la urbo. La ligo inter la Iuna Mariana cae sia instruisto etendigis ancau al interpretado. Facte, quelcai la sanctae pezzoi de Mariana, exemple, gia moteto por soprano cae orchestro, cae cui tolis cae quoniam por vaso cae orchestro, estis incluiditai en pli grandai vergoi fare de sia instruisto. La titol pagio de la partituroi inclusivas citi un vortoin, usota en la meso fare de quilici. San tempe, el la commentario sur la manuscripto de la verco de Quilici oni povas constati che ili estis verkita por estis ludita de Mariana mem Mariana Bottini estis acceptata kiel honora maestria componisto ce l'Accademia Filarmonica di Bologna, prestigia cae exclusiva musicum uigio cae institutio al quiu ciui musicistoi cae componisto aspiris. Uno al la componajoi quiu in al sendis por l'agnosco de l'Academio estis sia requiema meso componita memore al sia patrino. Du iaro in poste si presentis nova in al Academio pro kiwi si ricevis laudon pro tia inspira musico. Inter siai componajoi estas almenau uno clarnet concerto cae plurai chambrai vercoi por diversai instrumentoi, inclusive de quarteto por du violonoi, clarneto cae vaso. Crom la requiema meso, uno la plei grava i sancta i verco de Mariana Botini estas la meso por quar vocho i kai plena orchestro verkita en 1822 cune cun la moteto kai la sinfonio por plena orchestro por la festo de Santa Cecilia facte Mariana el staras kiel la sola virino componisto quiu havis la honoron vidi sia in vercoin, presentitae en tri solenai diservoi, festitae de la frateso de Santa Cecilia, honore alla Sanctulino. En sia tag libro, Mariana suggestas che sciai intensai musicai interessoi ombris sciain plien istudoin cae protiu si havis senton de nea adequatetsu. Marianna igis etzino, cae poste patrino, cae evidentigias pro la malpli janta nombra da vercoi in ci tiu iaroi, cae sia atento, ion pos ion turnigis al administrado de la familia biendomo. Sia bo Teresa, estis talenta cantistino cae harpisto. Mariana cae sia bo amasigis tra la iaroi imponan collecton da manuscriptoi cae partituroi de diversai componistoi cae de diversai genroi. La tuta collecto trovillas ce la biblioteco dell'Istituto Musicale Luigi Bogherini in Lucca.